في كل عام ياتون يجتهدون حتى يصلون فلكم منا اطيب تحيه ايها المستجدون نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها لل اعلى ويلا يا شباب والنتائج كمل الطعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب والنتائج كمل الطعم المسرة ومنها للأعلى ويلا يا شباب والنتائج كملت طعم المسرة ومنها للأعلى Svaki propis za sve je Allahu ajet i Allahu dokaz. Ako o njemu razmisliš, a ako poslije, poslije toga razmisliš o stvarnosti kako ta guti sude, onda se postane jasno zašto ni u kom slučaju ne smije doći do toga da se narodu ove stvari objasne. Nevjernici bi bolje bilo u svakom slučaju lakše živiti u islamskoj državi nego u svojim tabutskim državama, za koje oni kao gim, tako, koliko ih voli. Svakom nevjerniku bolje kad se desi ubistva, ubistva s među njima česta i nesigurnost je na velikom nivou, je tako? Da ima pravo odlaze ili nema pravo da oprosti odlaz uzme da uzme krvarinu, oni su često da uzme والعمل يجري تباشير النجاة نشكره مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب نحمد الله ونشكره مليون مرة Cilj nevjernika je da uspostave kontrolu nad čitavim svijetom i da ostvare svoj presjed, da zatru svaki trag bilo kome kojim se odupirije suprostavlja ili neće da im se pokladi. يلا يا شباب ترفعون الراس se muslima zbog nevjernika. Aha, pa vidiš tu mudrost i ljepotu Allahu subhanahu wa ta'ala zakona i kad uđeš u detalje, svaki detalj ti povećava jednim i sve više osjećaš i doživljavaš svim svojim bićem, svakom svojom ćelijom Allahu mudrost. الزمان التفوق التفوق بازدياد من قشور كلمة على صدر الزمان التفوق التفوق ازدياد الله مشكرة مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب محمد الله مشكرة مليون مرة والدعاوي ذللت كل الصعاب محمد الله مشكرة مليون مرة na svim blagodatima kojima nas je obasko i velikim i malim i oni koji smo i oni koji i na onim blagodatima koje su nam očite i za koje dovijemo da nam Allah stano tada poveća i za one blagodati zahvaljujemo za koje se i ne sjećamo i koje zaboravljamo. Molim Allah stano tada da nas učini od njegovih iskrenih i zahvalnih robova. Molim Allah stano tada da nam podari vreket u ovom našem lijepom skupu. Molim Allah stano tada da mi pomogne da vam dostavim ono što se to je na mom srcu što sam odlučio večeras da vam dostavim, a da vaše srce otvori za istinu i da ono što je od istine prihvatimo i da to slijedimo. Neka je salavat selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu častnu i čistu porodicu, na njegovu ashaabe i sve one koji ga slijedili sudnjeg dana, i vama braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu i poslije svih ovih dova i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala što ste nam došli ovdje sa selametom molim Allahu subhanahu wa ta'ala da vas za to posebno nagradi najvećom nagradom a pa zatim braćo mi vidimo danas u svijetu ovaj sukup koji traje i nažalost mi smo uglavnom u poziciji posmatrača, učestvujemo u tom sukobu sa malo snage, sa malo truda i molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti, da nas pomogne i da nas učini od onih koji će aktivnije učestvovati u onome što se događa u svijetu i oko nas. A događa se sukob koji nije počeo sa, sa nama, nije počeo ni sa našim djedovima i predsima. Čak šta više nije počeo ni sa Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam i objavom Kur'ana, nego je taj sukob stari i od, i od objave Kur'ana i od poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je sukob između istine i laži. Postavlja se pitanje i ono što je ključna stvar koju moramo shvatiti, zašto se danas nećemo postavljati pitanje prije, ali evo danas da mi shvatimo za sebe. Zašto se danas neprijatelji islama tako žesto koji druženo bore protiv nekih malih skupina muslimana ovdje i ondje? Kakva je to borba? Zašto se oni bore? Ako se vratimo na Kur'an, onda će nam stvar postati očigledna. I kad pročitamo Kur'an i onda pogledamo u realnost, onda vidimo da je to Pa tako da Allah subhanahu wa ta'ala ono što je objavio, objavio i pogađa u samu srcu. Da se poklapa sa onim što se u stvarnosti događa. Ono što je u knjizi, to vam je i u stvarnosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zašto se oni bore protiv muslimana? Mnogi daju razno objašnjenje, je tako? Da je to u pitanju neka sad novo otkrivena bogatstva, da su to ovo, da su to ono, politike razne, međutim, ne. Vela je za luna i upati luna kom tetra je ruduku na dinku i niste pa. Neće se prestati protiv vas, borite dok vas ne odvrate od vaše vjede. Dok vas ne odvrate od vaše vjede. To je krajni cilj njihove borbe. Oni žele sve da vas odvrate od Allahove vjere. To je njihov cilj. Braćo, oni se ne boje za, za komad zemlje. Pa zar nemaju prelaz nad čitavom planetom? osim nekih mali lokvi, zato mali područja i malih prostora. Šta im smeta da taj mali dio ostane izman nas njihovi kontrole? Nije nego, vola je za onaj u fati runakom, hata je rudukum an indi an i nista paru. Da vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako budu mogli. To je cilj. Allah subhanahu ta'ala je to nama objasnio, definisuje. Međutim, Šta je cilj muslimana da se bori? Šta je njihov cilj? Cilj nevjernika je da uspostave kontrolu nad čitavim svijetom i da ostvare svoj prestiž da zatru svaki trag bilo kome kojim se odupirje suprotstavlja ili neće da im se pokloni. Oni ne žele da postoji igdje, bilo gdje, iko ko će im se suprotstaviti u nametanju njihovog nevjerstva i njihovog nevjerničkog sistema. O tako? To je cilj njihove borbe. A šta je cilj borbe muslimana? Što treba da bude cilj? Allah subhanahu wa ta'ala im to jasno objasni. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ Borite se vi protiv njih sve dok ne nestane fitne, dok ne nestane širka, dok se ne zatre u korijen i dok sva vjera, sav din, sva pokornost ne bude samo Allahu subhanahu wa ta'ala. A? Što se oni gore? A što se mi borimo, što se muslimani trebaju da gore? Isto tako. Da uspostavi red na zemlju, da vladaju zemlju i da nigdje ne ostane ikoga ko će se Allahu subhanahu wa ta'ala suprostavljati, prkositi, dok svi ne budu pod kakvom, odnosno pod okriljem Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I vjernici i nevjernici. To je borba. Ja ajuha alladina amen. ladina alladina jelunaku min al kufar. Vol jeđidu fikum gilba. O vjernici borite se protiv onih koji su do vas od nevjernika kad će nestat oni koji su do vas, pa da prestane borba? A? Znači, dok se sve ne objedini. Al tako? Kakel unladina je lunakum in kufar. Borite se do onih do vas, koji su do vas od nevjernica. Kad će to? Gdje je cilj? Koja je to granica gdje treba da stane ova borba? A? Dok se potpuno ne ostvari Allahova vjera na čitavoj Allahovoj zemlji, dok se ne, potpuno ne ostvari. Kako treba ta borba da izgleda? I zašto treba da izgleda? Šta je ovo u stvari? Ovi ajeti, na što nas upućuju? Da se i nevjernici bore za prestiž u čitavom svijetu i da se vjernici trebaju da bore za prestiž, za prestiž u čitavom svijetu. I otkud sad mi o tome da pričamo? Pričamo zato što mnogi muslimani se izgube u dnevnoj politici. O tako? Pa onda ispadne da je to borba za neki kutak, jel tako, za neko preživljavanje, jel tako, ili za neki opstanak, je jel tako. Međutim, nije Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da je ovo univerzalna borba, borba do kraja, jel tako neograničena borba. Pa zašto je onda ograničavamo mi u svojim glavama, u svojim srcima, kad je Allah subhanahu wa učinio neograničeno? I zašto naši apetiti zastaju tu negdje u našoj glizini, kad Allah subhanahu wa otvara te granice do kraja? Znači, danas nije borba za neki uh, Vaziristan ili za neke dijelove Afganistana, nije borba za neki dio Somala, nije borba za... Ne. Nevjernici danas vode borbu za prestiž u čitavom svijetu. Jer oni ne žele da im se niko na tom putu suprostavlja. Žele da njima svi budu pokorni. Da im se svi pokore. Šta je danas borba muslimana Borba muslimana također nije za neki komad zemlje. Borba muslimana je također borba za prestiž u čitavom svijetu. Za prestiž u čitavom svijetu. Borba muslimana danas je da se Allahu subhanahu wa ta'ala pokorava i da se ne pokorava nikome drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A borba nevjednika je upravo da se muslimani pokore njima i da time ne budu više muslimani. Vazdel ladine kefaru. Vazde ke... Vazdu lau tekfurune kema kefaru. Fetekunu na sjevaa. Jedno čekaj, priželjkuju da učinite kufr koji oni, pa da onda budete isti. Vidite, tu je čin njihove godine. Vazde kefiru min ahli kitabi. Lau jerudunekum in badi imanikum kufara priželjkuju, jedva čekaju neki u dehlom kitabija sad da vi počinite kufr nakon što ste vjernici bili. Da vas poslije vašeg imana vrate u kufr. Mi brade imate bejen odahom al kamer, nakon što im je istina postala jasna. Pa se njima istina jasna. Oni nisu zbunjeni. Ne može to misliti. Nisu oni zbunjeni. Njima je istina jasna. Pa onda, zato što im je jasna, oni žele da vi budete nevjernici nakon spustva. Nakon vašeg imana. Nakon vašeg imana. Oni to žele. Oni žele da im se pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala želi da im se ne pokorite. Allah subhanahu wa ta'ala želi da se njemu pokoravate a pokornost njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala i njima u isto vrijeme nije moguće. I toga su svi svjesni. Zato mnogi muslimani danas kad ih pozovemo da tako i pozivamo ih u vjeru i da se odazovu našoj dali, šta je njihov odgovor? Šta je njihov odgovor? Kao je tamo neka Amerika, I sad kad bi mi to tako kako vi pričate, znači zašto odbijate ovu sad dan? Šta je problem? Zato što nemate hrabrosti da se ne pokorite Americi i njegovim i njenim saradnicima. Je li tako? Pa jel vidite da se radi o pokornosti? Mi kad bi njima rekli, vi se pokoravate Americom, bi rekli, ne, pa dobro, zašto onda ovaj din ne prihvati. To je jedini razlog. A Allah subhanahu wa ta'ala nas upozorava, ja djel ladina amen, in tu tiju, velika minan ladina utom kitabe rodunu, jer utu ukupaj bi markum kufara, uvjerim. A ako se pokorite jednoj skupini, nekoj skupini, od ehlom kitabija, oni će vas nakon imana vašeg vrati ponovo kufar. Vi ste nevjernici postati tuti ekstar nam fil ardi bi lukan sabir illa. Ako se pokoli izmetine na zemlji, odvešćete sa Allahovog puta. Intuti uledine ketaru je rod duhom ala a'kabite. Ako se pokorite nevjernicima, oni će vas vratiti vašim stopama. Gdje? Tamo gdje ste bili, tako? Da Allah sačuva, je tako? Da sam kalbu hasirin, i onda ćete propast. Onda ste upropašteni. Kako pored ovako jasnih ajeta danas mnogi zamišljaju da se mogu spasiti tako što će se njima pokoriti. I njima pokorati biti. A Allah subhanahu wa ta'ala nam ovdje pokazi ako se njima pokorite, šta vi ste, će sam kvali vukavacirijen, gotovo, upropašten. Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da njegovo zadovoljstvo sa nama ne može biti istovremeno sa zadovoljstvom njihovim sa nama. Pogledajte u Allahovoj knjizi za koga je Allah subhanahu wa ta'ala rekao da je sa njima zadovoljno. Tražite ovaj ajet radi Allahu anuhu. A, tražite, pa vidite koji su to. Da li je moguće da izdje kakve mogućnosti postoji da se kod jednog ili sa jednim bude zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala i Allahovi neprijatelji. Volan ta banke mi budu volan na sara, hata se sredi amin zetevom. Neće sa tobom biti zadovoljen ni židovi ni kršćan, dok ne bude slijedio njihovu vjeru. Neće oni biti zadovoljni. Prema tome pravi Allahovo zadovoljstvo. U čemu je ovdje problem? Ovdje je, znači, vraćamo se na početak. Sukob. Radi se, braću, o sukobu. O nemilosrednom sukom. O nemilosrednom sukom. Zašto? za prestiž u čitavom svijetu. Oni se bore za svoj prestiž. Mi se borimo za prestiž Allahovi Subhanahu wa ta'ala vjeru oni se bore bez ikakvog kodeksa. Mi imamo pravila. Allahovu subhanahu wa ta'ala uputu. Pravila koja je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Oni se bore za prestiž i mi se borimo za prestiž. Pa jesmo valda isti. Oni se bore da nametnu sebe i da ljude upokore sebi radi svojih ličnih čipova i strada. Oni se bore da se nametnu ljudima lažima i da upokore ljude neistini i batilu, a mi se borimo da se nametnemo ljudima, da nametnemo ljudima istinu, ne sebi da nametnemo, nego ljudima da nametnemo istinu i da upokorimo ljude, ljude istini, Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom šarijetu. Prema tome nije to isto. A tako, to je razlika, kolika je razlika između istine i laž. I laž, a e, tolika je razlika između jedne i druge borbe. Koja borba ima izgleda za uzdje? Sami znate. Znači, 1 plus 1 ili neki više vole 2 plus 2. Sami očita je stvar upravo zbog toga što se radi o, o borbi za prestiž, o borbi za, za, za nametanje, odnosno u borbi za širenje, prožimanje istine, podučavanje ljudi istini, vi ćete vidjeti da se neprijatelji islama najviše protive čemu? Protive se isticanju istini i podučavanju ljudi istini. Mnogi od nas su naivni i misle da, na primjer, kad bi neprijatelji islama znali da mi ovdje ništa drugo ne radimo osim dersova, podučavanja, abdesu i namazu i propisima islama, da oni ništa protiv toga ne bi imali. Mnogi misle da se oni boje da mi slučajno ne bavimo se nekim vojnim aktivnostima, obukama, pa ih strah. Nije. Oni sačno znaju da mi ništa drugo ne radi osim podučavanja vjere. Ali upravo to im najviše smeta. Jer oni mogu profitirati samo dok do ljudi ne dođe istina. I dok ljudima istina ne postane kristalno jasno. Je tako? A kad se istina dostavi, onda Allah smanav tjela pomogne one koji zabranjuju zlo i naređuju dobro. Je tako? Posto toga slijedi razvoj. Posle toga smiri rasnut, oni ne žele da dođu uopšte do zaplata. E, upravo zbog toga sam odlučio da napravimo kratko poređenje i da vidite kako neprijatelji islama u trenutnoj fazi, znači gdje se najžešća borba vodi, pored, znači, stavlje, najžešća se borba vodi za isticanje dotaze, borba do dotaze. Zašto Oni toliko u borbu ulažu, ulažu da svakoga što progovori istinu odmah nekako zatvore u zatvor, skuće ga, da ga spriječe da, da ljudima prenosi zato što je to prvi korak. Kad ljudi shvate da uh, ono što oni rade ništa ne vrijedi, onda će mnogi od njih opredijeliti za, za ono što vrijedi. Tako Allah subhanahu wa ta'ala obećava. Znači, oni mogu profitirati samo dok budu dok budu uspjevali ljude obmanjivati i lagati. Znači oni nemaju, oni su svjesni da nemaju nikakve šanse da izađu slobodno i javno, je tako, i da se nadmeću sa dokazima islama i sa propisima islama. Pa mi smo ovdje učili neke propise, između ostalog učili smo propise, ovo čitav ovo vrijeme unazad, o krivičnom zakonu, je tako, o odmazdi, i tako dalje. Pa ja sam sa vama to i slušao, a, slušao to i kako, koji propis dolazi, sve, samo malo razmisliš o tome kako je Allah subhanahu wa ta'ala to propisao, a kako su to oni ta guti propisali i odmah svataš i svakog tog propisa pojedinačno, zašto oni ne mogu podnijeti da se ova istina iznesu. Zato što će pred njom njihov batin postati početi. Da se iznese na način kako treba da se iznese. Odnosila sa te istine. Pa, na primjer, propis propisi odmah. Propis odmah. Oni kad govore o tom propisu, pokušavaju da ga predstave na naj gori način. Međutim, pogledajte propis odmah. Da onaj u islamu je propisano, tako? Da onaj ko namjerno, svjesno nekoga ubije, da se nad njim izvrši odmah, da se ubi. A pogledajte za ubijstvo skroz taguta, šta je propis? Oni će, znači kako inače rade, lažno i licemjerno, šta uradi? Ubijstvo, a ovaj koji je namjerno ubio, šta će sad njim uraditi? U zatvor ga stave, o tako, nekoliko godina, pa ga onda pusti i to zovu šta? Milošću. O tako, vidiš kako su oni milostivi tako, kako kod njih nema, da tako, grubosti. Stvari, prema kome su oni ovdje milosti? Prema ubiti. A, milost prema ubiti. Svatate, brate. Znači, to je krajnja glupost. Krajnja glupost. Milost prema ubiti. A dobro, gdje vam je milost prema ubijenom? Zar nije preći da se prema njemu neka milost osjeti? Jer on je mazlom, ubijen. Namjerno ubijen. A kao li njima nije ni na kraj pameti da se sjete njegovih nasljednika. Da i oni tu imaju nekog prava. Šta taj dobro? Pa kao li da se sjete da je taj sin zabrani Allah subhanahu wa ta'ala pa da je tu prekušeno i prava Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn Taim rahmahullah ta'ala u ubijstvu imaju tri prava. Prava Allah subhanahu wa ta'ala. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala to zabrani. Pa veći grije poslije širka, je li tako? Ubistvo, nedužno, bespravno ubistvo, namjerno, je li tako? Pa, je to pravo Allah, pravo Allah sama tela, Allah sama tela oprata sa pokaja, pokajanje. Ali imamo pravo ovdje nasljednike. Imamo pravo nasljednike. Pravo nasljednika Allah sama tela je propisao da se ovdje ispuni činjenje odmasti. En nefsu bin nefsu. Glava za glavu. Život za život. Odmazdom. Njihovo pravo da se ispuni čime? Odmazdom. A pravo onoga koji ubijen, šta je sa njim? Allah subhanahu wa ta'ala će mu ga nadoknaditi kad? Na sudnjem danu. Pa niko neće biti oštećen. I svačije pravo, i o svačijem pravu se ovdje vodi računa. I pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala mudrost i hikmeta i savršenstva njegovih propisa i zakona. A pa pogledajte ovi koji se smilovali u ubiju. Pa zato što se smilovali ubici, što su oni one prema ubicama, sve je više ubi, ubi. Al tako? Zbog te milosti prema ubicama, Tako, sad dolazi čitav ljudski rod u veliku opasnost. Širi se nesigurnost. Za je preće da se smilujemo onome koji ubije, da se smilujemo ljudskom rodu, pa da se obezbijeni sigurnost, da ljudi ne smije ta nesigurnost, bezbijeno hodaju i obavljaju svoje potrebe. Svakako, znači da na ove stvari treba obraziti pažnju i pogledajte ta društva, gdje su se smilovali ubiti. Pogledajte njihov život i pogledajte stanje u kojem se nalaze. Pogledajte stanje u tim društvima. Nivo nesigurnosti. Je tako? <coughs> Nedostatak bilo čega što liči na bezbjednost. Što svakako odgovara raznim probisvijecima, je tako, ili lihvarošima da onda osnivaju razne osiguravajuće kuće pa će naprosto plaćati osiguranje, ali tako, i onda će se sistematski stalno pljaškati, stalno se biti zavratom, ali tako, i tako dalje, šta se sve na to dalje nadovezi osim širenja nesigurnosti, ali tako, da onda u takvoj atmosferi se širi sva drugi, sva drugi fesad kad bi počeli izračunavati šta sve proizilazi iz toga i kakvi se sve pojava nadovezuje na, na tu širenje, dakle, fesada i nereda, nedostatak za djednosti, da ljudi osjećaju strah, je tako? Da se osjećaju nesigurno, onda bi to potrebalo dugo. Međutim, ovo Allah subhanahu wa ta'ala kako je propisao muslimanima i kako se na ovaj propis često pokazuje i pokušava znači ukazati na njega ili predstaviti ljudima u ružnom svijetu tako mi ne samo ovaj propis, nego svaki drugi, trebamo isticati kao znači, najveću vrijednost islamskog zakona i šarijata. Zašto smo se uopće dotakli i vratili na propise direktno da ih spominjem? Zato što kažemo da je u toku borba između nevjernika i muslimana. I oni nametu šta? Svoj sistem i svoj zakon. A muslimani moraju prije toga sami naučiti šta to oni nose i šta to nude i šta žele da uspostavi danas u svijetu. Zašto? Zato što mimo muslimana danas u čitavom svijetu nema nikoga ko oponira. Nema nikoga ko se suprostavlja toj globalizaciji ili tom novom svjetskom poriku. Zašto? Niko se tom novom svjetskom poredku, globalizaciji u svijetu ne suprotavlja. Samo muslimani. Zašto, broću? Zato što niko drugi nema šta da ponudi. Nema niko alternative. Pogledajte, sve vrste i sorte nevjernika i mušika. Svima je jedinstvena, znači jedna situacija, jedna stvar. Šta? Da su svi oni sekularisti, svi nevjernici. I da se svi slažu da ne treba vladati po Allahovom zakonu nego po zakonu koji sami smi, smislu. Prema tome oni nemaju, ovi su hindus, ovi su budisti, ovi su komunisti, ovi su demokrate, ovi su kršćani, ovi su židovi, a nema između njih nikakve razlike u pogledu sekularizma. Svi se slažu sa na tom nevjerstvu svom, sa tog aspekta. Znači, svi imaju to jedno nevjerstvo zajedničko. Koje? Da neće Allahovog zakona. Da neće Allahovog zakona. Da državu treba odvojiti od, od vjere. Jesi to primijetili? Tako. I oni najzagriženiji koji, koji su napravili velike pokrete i velike, da tako kažem, projekte iz vjerskih pogleda. Iz vjerskih pogleda. Čak i oni su nevjerici u ovom pogledu i oni su sekularni. Pogledajte židovi. Zar nisu formirali svoju državu Izrael iz vjerskih pobuda. Zar to nisu uradili pozivajući se na Teorat, na Toru, na Stari Zavijed? Je li tako ili nije? Pogledajte. Ipak, iako su, znači, u osnovi iz vjerskih pobuda osnovali tu državu, je li tako? Oni su je osnovali na nevjeru. Zanimljiva stvar. Pazite, državu su osnovali iz vjerskih pobuda, ali kad su je osnovali, osnovali su je na čemu? U temelju je na čemu? na sekularizmu, na nevjerstvu. I odbacili stari zavet. I neće po njemu da sude. I nije ne nakraj pamet. Sada se gleda. Po istom kalupu su mnogi oni od oni koji se pripisuju islamu istu stvar uradili. Pa zar nije Pakistan nastao u osnovi iz rad čega? Protiv vjere, muslimani su htjeli da se razvoje od od Hindusa, to tako? Pa ipak je ta država šta, kad je osnovana, osnovana na čemu? Na nevijestu, subhanallah, na sekularizmu. Pogledajte. Znači, to je zajedničko svima. Zato kažem da su muslimani ovdje jedinstveni baš po tome. Baš po ovim propisima, po svom šerijetu. Jedino oni imaju svoj šerijet. Odnosno, imaju šta? Jedino oni još uvijek su šta? zagovarači i nosioci Allahove riječi i zakona. Svi drugi ljudi, sve druge sorte nevjernika, svi su na istom nevjerstvu jedinstvenom, koje je sekularizam. Zato ovdje treba napraviti poređenje. Pogledajte, nakon što smo spomenuli odmazdu, ona u, naslovu je odmazda, je li tako? Ali kad počneš izučavati poglavlje po poglavlje koje se tiče odmazde kod namjernog ubistva, pa onda dođeš i kaže tamo šta? La juhtelu lualidu, a bivale, ne ubija se otac zbog djeteta. Pa onda vidiš, Allah, pogledaj sad te mudrost. Pa kad počneš razmišljati o tome kako je to propisano, da se ne ubije otac ukoliko se desi da ubije svoje djete. Koja mudrost tu Pa onda, šta još izuzeto? Ne ubija se la juktalu muslimu la juktalu muslimu bi Ne ubija se muslima zbog nevjernica. Aha, pa vidiš tu mudrost i ljepotu Allahu subhanahu ta'ala zakona. I kad uđeš u detalje, svaki detalj ti povećava jetim. I sve više osjećaš i doživljavaš svim svojim bićem, svakom svojom ćelijom, Allahovu mudrost, Allahovu pravdu, Allahovu hikmet, Allahovu znanje. A onda sve to kad počneš porediti sa tagućim zakonima, onda sve očitije, očitija postaje njihova glupost, njihova zatucanost, njihovo neznanje, džel. I upravo zbog toga Allah subhanahu wa ta'ala sve zakone na vinyalku svodi na dva. E se hukmel džahilijeti je Bogu. Zar oni želi džahilijeti je su? Džahilijeti kog se želi? Pa imaju znači na dunjalku samo islamski i džahilijeti profesi i zakon. I s pravom su ovi džahilijeti. Zato što su i najveći džahili i odrod od ljudi propisali. A ova je zakon pravednog, mudru, sveznajući. A? Taj zakon mora da, da je neuporediv. I ove dvije stvari se neuporedive. Iako će možda neko steći dojam da mi ovdje poredimo. Mi to ne poredimo, nego ističemo Allahu subhanahu wa ta'ala zakon nad zakonom džahilijeta. Nad zakonom džahilijeta. Isto tako kad govorimo o, o odmazi, da tako, kad dođemo do toga da je el mu'minuna sa fekjata u dimahom, da je krv vjernika svih ista, je tako? Jednaka. Pa, nema veze ko je i o kom se radi. Kad bi Nadija ga ubio, najugledniji čovjek među muslimanima, najneugledniji, naj, samo neko dijete koje je samo se rodilo, zaplakalo i umrlo sebebom njegovog napada i njegovog tako, a, neprijateljstva, bio bi, da tako, bila bi odmah za naredno ubijstvo izvršena bila odmah. Pogledajte odmah. E sad, kad dođemo do toga da ljudi često može da bude nenamjerno ubijstvo. No tako? Razne situacije. Mi uopšte želimo namjer da ga ubijemo. A? Pa onda dođemo u situaciju da vidimo da u, to, u tom slučaju Allah subhanahu wa ta'ala nije propisao odmah. Nema odmah nego se plaća šta? Krvarine. Allahu akbar. Pogledajte sad to nenamjerno ubistvo kad se desilo kod ta guta. Šta oni urade? Isto koji za nagradu. Nekoliko godina robije, malo manje, jel tako? Uzmu objekte, određene okolnosti. I nikom ništa, hajde kući. Dobro, gdje je tu pravda sa stanom va? Pa ovaj, opušao život, opastio mu život. Vidi, ovaj čovjek upropašten život. I njegov život kao da nikad nije postoje. Nema ni jednog propisa koji sad zna za njegov život koji propaša. Nešto, kao da ga nikad nije ne bilo. Ovaj zato, tamo nek radi džaba za državu, za tagute, nekoliko godina i hajde opet kući. Šta sad te brate? Zovem, gdje je pravo ovo sad što je ubijen? Gdje je pravo njegove porodice, njegovih nasljednika? A pa da ne govorim u koji se sad proizlazi kad, kad se radi o nadjevnom ubijstvu. Ja znam za slučaje, znači ja znaju i mnoga vraća po nekim područjima Sanđaka i tako dalje. Kako to, zato što je nepravedan sud uopćenito, šta proizvodi? Proizvodi to da se poslije toga njegovo dijete, o tako, kao kaže jedan naš šek, uče ga se teći od mali nogu da ubije toga i toga kad naraste. Mi znamo kod nas situacije. Zbog te nepravde desilo se ubijstvo, namjerno ubijstvo, kom će to? Desilo se prije 20 godina i dan danas unosi jednog i drugog ne smiju, nisu rad. Ovi ne smiju proći pored ove kuće, a ovi ne smiju proći pored njihove. Ili prolaze samo u autu. Ne smije pješke proći tu. Zašto? Zbog nepravde, zato što nije presuđeno kako treba. Pa vidite Allahove pravde kad je dao nasljednicima pravo šta? Da svoj gnjev, da tako? I tu povredu izvije trećina. Tako što će njemu skinuti glavu. Glava za glavu, namjerno bi isto. A pogledajte, ne namjerno. Pa Allah stano tera, nije kao ta guti i ne namjerno ubijestu, eto ti vama nama opet robijaju. Nego, pravo, nasljednika. A, nema odmazi, zato što nije namjerno. Stano nema odmazi, nema nepravo. Nije namjerno, nego krvarino. A pogledajte tu krvarinu. To vam je stotinu deva, pa smo neki dan spominjali. Ili dvije hiljade ovaca, ili hiljade dinara. Allahu akbar. Zato mi koliko je dvije hiljade ovaca. To vam je, e, to ne, a dvije hiljade ovaca. Svaka ovca po, po 150 eura ili 100 eura, hajde. A, 200 hiljada eura. 200 hiljada eura. Hiljade dinara, kolika je na tu, isto smo izračunali. Od prilike 4 kg i 250 grama zlata. Puta 40 maraka prilike, a opet 170 ili 85.000 euro. i tako dalje. Znači da se da kome nasljednicima. Pa ovi nasljednici kad dobiju, je tako, tu krvarinu, ne naredno ubiti. Iako je ne naredno dobit će. Je tako? Hoće li ostati tu kakvog neprijateljstva ili će islamsko društvo i džemat i dalje funkcionisati normalno? Svako je dobio svoje pravo, svako je zadovoljan. Pogledajte sada, ti ne postojiš, tebe kao da nema. Dok si živ, ima da nam daješ porezu. Da tako? Da ti jašemo na grbači i da ti pijemo krv. Kad se neko ubije, gotovo tebe nema više. I ni u kakvim propisima se ne uzima više u obzir. Kvas nikad nije ni bilo. Nego daj sad ovoga što se ubio, daje sad njemu posebno da još dodatno ga iskoristim. Sad nad njim da se izvidjao neko vrijeme. Zbog čega? Ne zato što je nama na nju nepravdu, nego sebi. Kako tu smisla ima? To da je Ili povrede koje su manje od ubijstva. Je tako? Namjene povrede. Je tako? Na glavi gdje se razbio lobanja i dođe povreda do same opne, možda ne opne, je tako? Je trećina krvarine. A tebi danas neko da razbije glavu. Jel tako? Možda bi čak na sudu morao i ti kaznu da platiš. Jel tako? Što će neko razbije glavu. A, što nisi nosio kaznu. A, ili što nisi plaćao osiguranje. Tako? Sam si kriv, ne plaćaš se grad. Pogledajte te uvod koji prolazi u unutrašnjost utrobe bilo u prsa, bilo u stava, u leđa, je trećina krvarina. Odnosno, ne trećina, nego 15 djeva, je li tako? 15 djeva. Lom, kosti, pomjeranje kosti, lomom, zlobova i tako dalje, 15 djeva. Pa šta bi ovih se urezi? Gdje si ti? Možda i ti mora nešto platiti. La havra vala I još mora nešto platiti šta i liječenje. La havra vala ko te ila vila ila vila. Ne uporedite stvari, braće. Kad se radi kod namjerne povrede, imaš pravo na određenim, određenim povredama, imaš pravo na odmaz. Za svaku sitnicu, tačno se zna kolika je krvarina. A imaš pravo na odmaz dok se radi o namjernoj povredi. Namjer se neko izbije zub, imaš pravo namjerno da mu izbije zub. <clears throat> zub za zub. E, deva za svaki zub. Kod nas, a, kad bi nekome, a, <clears throat> ispo zub, ništa, ideš, da skratiš u svakom slučaju a, najmanje gesta zove smaraka kršenja javnog reda i mira i ti platiš, dobiju isplati žurk i još platiš šta tako, ne upredeš pravi upredeš pravi ne mogu se porediti sa Allahom subhanahu wa ta'ala pravi njihov dulm je ne neuporediti i on je očit on je očit na svakom propis. Na svakom propisu. Pa pogledajte propis, na primjer, odmazde. Da se vratim opet na odmazde. Pogledaj propis odmazde. Neće se ispuniti odmazda sve dok se svi nasljednici ne služi na nas. A, ako neko nasljednika kaže, ne, ja bi oprostio, ili ja hoću krvarini, nema odmazda. Znači i sa te strane šta? Kada ju srete u katu, inak ne pretjeruje u ubijanju. Ne ide se preko granice na ubijanju u svakom slučaju. Nego se gleda da, da se zadovolji, da se zadovolji pravo. Svaki propis za sebe je Allahov ajet i Allahov dokaz. Ako o njemu razmisliš, a ako poslije toga razmisliš o stvarnosti kako ta guci sudi, onda se postane jasno zašto ni u kom slučaju ne smije doći do toga da se narodu ove stvari objasni. Nevjednicima bi bolje bilo u svakom slučaju lakše živit u islamskoj državi nego u svojim tabutskim državama za koje oni kao ginu. O tako, toliko ih volim. Svakom nevjedniku bolje kad se desi ubistva, ubistva smeđu česta i nesigurnost je na velikom nivou. O tako, da ima pravo odmazni ili nema pravo da oprosti odmah uzme, da uzme krvarinu, oni su često dunjavčari, sad mi spomenuo, ima zlatnika, a, ko se se najezi na glavu, a, dvije se da evo na kod spomenu, što ovdje, a, možda svoj babi namjesti ili neko ubije, da vam drži krvarinu. Šta da te se sad njihovo stanje, sad, pod kapom njihovih sad i koji, oni robstvo svojih taguta, a koju im slobodu, čak i kao nevjednicima Allah subhanahu wa ta'ala daje. Čak i kao nevjednicima, koju im slobodu Allah subhanahu wa ta'ala daje. To su neuporedive stvari, braće. Da on, da se njemu prije svega dozvoli da on živi u islamskoj državi kao nevjednik. I njegovo navjetno se ostavlja Čak se uvažava to njegovo nevjerstvo. Ti obzirom, znači uvažava se njegovo šta, da on u osnovi ne priznaje islam kao istinu. I šarijet, nemo. Postavljamo se slobode. Sa njegova obaza, zato se ostavlja, evo ti, obzirom da ne vireš u ovaj islam, ne moraš se za njega boriti, ti gini. O tako? Ne imaš obaveza ne samo da mu se ostavlja sloboda da on ostane u svom vjerstvu, nego se ne obavezi, ne mora se u gimnu da ispana. Pa A sa glavarinu godišnje, džiziju, to tako. Ta glavarina, to je simbolični porez, samo da se kroz njeg ogleda šta? Da on je, to tako, pokorio se, to tako, znači da je lojalan, ništa drugo. Pogledajte nevjernika. Nevjernici, kad bi to dali nama muslimane, pa mi se nikad ne pomjeli. Ništa drugo ne bi stražao, sad koliko smo lijeni. To bi nas odmah sve spalo. Kad bi nam dozvolili samo da mi kažemo, mi ne vjerujemo u vaš zakon i u vašu državu. I nećemo za to da se borimo, da on kaže, dobro, vi ste muslimani, ne morate se boriti za ovu državu. A, što je to? Pošto se vi muslimani ne vjerujete da istina ovo što mi i pravilno ovo kako mi, eto vi ne morate se sjeti kod se nikakve da ništa ne ima. Ni poreza, nikakvog naveta, ništa ne ima. Šta mislite to? Pa to se njima daje. To je Allahu zakon. Svakate, zato ovaj šarijat treba izučavati do u detalje, svaki detalj. Svaki detalj. I sa svakim detaljom vidiš istinu. Vidiš istinu i vidiš pravu. Pogledajte da Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno islamski učenja svojim istihadom, Nisu ostavili ništa propustili slušanje, ništa ne smije ostati uzaludno. Pa čak, e sad da napravimo poređenje opet sa tazutima. Dobro slušajte. Kaže Šeh Muhammed Ibrahim, Rahimahullah Ta'ala, kaže iz državne blagajne će se nadoknaditi dug muslimana koji veseli se dugom, a nije mogao da vrati. Allah, A, Ili kaže, ako je bila ubijstvo greškom, a ubica nije imao imetka da plati krvarinu, nije mogu. Je li tako? Platit će se, kaže, krvarina iz državne vlagaje. Ili, kaže, ubij, neko bude ubijen, padne mrtav, ne zna se koji ga ubio. Kao na primjer, bude ubijen u gužbi, u tavatu ili na zemretima. Nađe se sam čovjek mrtav, niko ne zna, ni sam ubijica ne zna da je on ubio. O tako? A? Ostavljam se ova žrtva da propadne, djava. Nasljednici nek plaću, nek klanje dženazi. Nije vama, nego kaže iz državne blagajne te se platiti krvarina ili nađe se negdje čovjek ubijen, ne zna se sa sigurnosti ko ga ubio, nema čvrti svjedoka, to tako, nasljednici smatraju da je ga ubio taj i taj, smatraju, ali nema i dokaza. Nek se zakunu njih 50 puta, to tako, njegovi nasljednici 50 zakljetni i šta, imaju pravo na njegovu krvu. Ili, ako ne smiju, neće da se zakonu da prihvate njegov zatetu. Ako ne prihvate njegov zatetu, kao što je ubijena Sula Ibn Sehl, ubijena Hajberu, nađen mrtav, pa se židevi zakleli da ga nisu oni ubili. Ali njegovi nasljednici nisu prihvatili zakletu židova, nevjernika. Pa je Resul Sallaha nije sve šta? Platio njegovu krvarinu iz državne blagane. Allah vas je. Zašto tebi nađen mrtav? Da li bi taj ti ikad išta pomislili o svojim nasljednicima? Šta je briga? Ti si bio dobar dok si bio živ. Plaćao si poreze, je tako? Ovaj opsti glavni porez, on ti je 17%, je tako? Na struju, na, na neke energetike, je tako? Na naftu i tako dalje ti plaćaš porez, je tako veći? A, 60, 70% nisi svjestan, tako? Ovo što kad nas izgoriva, to je 80% s ti njima, tako? Kako se iskoristava od strane ta vuda, kako se iskoristavaju osnovne ljudske potrebe? Ishana, stanovanje, pogledajte. Pogotovo na zapadu, stan, stanovanje, kako se ta osnovna potreba iskoristava i kako se ljudi podjarljuju <clears throat> kamatnim sistemom i tako da. A pogledajte Allahove Svetanova Teala pravde i milosti. Allahove milosti. Allah je prema te milosti dok si živi. Pa ako nemaš, nisi ništa dužan da daješ. Od muslimana, Pa ste, nije od nevjednika, od muslimana, daju samo bogat. A bogat si tek onda kad određena svota kod tebe leži godinu dana van svojih potreba. Ne treba je. No tako, 85 grama zlata ili toliko novca stoji čitav god ne treba ti E tek onda si dužan da dadneš i to koliko? 2,5%. Allahu akbar. A pogledajte ta guta. Evo recimo, ja sam prosijan. I stojim na semafor, gladan. I isprosim pola marke. I odem u pekar. I kupim tibli i 17% koje da se oni stavljaju. I niti se ne pita što ti nemaš, što ti isprosio. Šta tada? Nikom ja to ne zanima. Skida je odmah i gotovo. Sada? A da ne govorimo ništa dalje. Najveći procenat davanja je ako bi čovjek našao riznicu, blago neko, koje ti u osnovi ne pripada nikad. Nije tvoje da dadneš jednokratno, je tako, jednu petinu, 20%. To je najveća stopa koja je propisana u islamu da se daje od imeta. Znači, nađeš, ne izaz svoje, nađeš negdje neko blago i sad, a, ne pripada muslimanima, nego nekad možda iza stari nevjednici država ostalo tu, e, onda ti, šta samo te jednu petinu, sad daje 20%. A kad uti ti uzimaju od isprošenog ljeva, 20%. 17%, a nekoliko puta po 17% izađe Allah zna koliko. Šta A Allah stana kada propisao od onoga što nađeš, nije nikakve proje. Tek onda taj procen. I pogledajte Allahove pravde i milosti. A pogledajte kada. Pogledajte. I pogledaj kako on tebe izrabljuje dok stiži i pije krv, pije, pije. I onda kad se neko tamo negdje ubije, samo ga zakopate. A pogledaj u islamu, niko od tebe ništa ne traži. Možda nisi nikad dao zakijata, nikad nisi bio bogat. Ali ako te neko povijedi, ili te neko ubi, i ti nemaš iz državne blagajne za tebe, šta 100 deva, 2000 ovaca, šta? Možete li vi to napraviti? Kako to funkcioniše jedno sa drugim? To mora svako od nas da, da, da doživi, braćo, da osjeti slav, slav što će Allah subhanahu wa ta'ala učinio muslimanom i da osjetiš obavez da se za ovu pravdu boriš i da je da, da ovoj pravdi ljude podučavaš, da im otkriješ njihovu slobodu koja ih čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, a da razotkrivaš njegovo robstvo prema tagucima. Kako je on porobljen? Ljudi vide kako je porobljen. To treba razotkrivati. I ljudima treba otvarati oči pogled toga. Pa onda poslije toga kad opet odaberu tagute, pa Allah subhanahu wa ta'ala će sanavo, sa njima vratiti ono što će vratiti i sa njihovim tagovoćima. I na Dunjaluku, i na Ahiru. Ako najđe oni najmilosrdni, jel tako, onda teško njima. Ako prije toga odu, jel tako, na Ahiru, onda i tamo čekaju isto tako, kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, opet meleti zilazom i siradom, najmilosrdni i silni. Jel tako daći. Zašto? Zato što očitu istinu i Allahovu milost su odvijali. I nisu htjeli da prihvatili. Pogledajte nepravde ta taguta i Allah je subhanahu wa ta'ala pravda. Kako onda, kako ovi ljudi onda, kako je moguće da pored ovakvog porobljavanja i ovakvih jarmova i nameta, ljudi danas osjećaju, oni se osjećaju kao da su slobodni. Kako je to moguće? ljudi osjećaju da skrobne. Oni stvari podjarnjeni, ukroćeni. Kako to? Zato što im je tagut dao hajvansku slobodu. Dao im slobodu životinja. Kako? Pa ti, ili na primjer ja, a, imaš uštovi hajvana, jednog konja, kralj ili više njih, i onda ti njemu donatiš mito, sijeno, tako hraniš ga, psihikiš ga, češljaš ga, a vode mu donosiš da ti. Njegov izmet, izmet ispod njeg čistiš ti. A? On zavalo, možda, ha, šta bi rekao, možda se osjeća da je slobodan, je tako? I da kaže, gledaj kako sam ja, čak mi čisti ispod mene, ha? A pa on ne zna, on možda osjeća, a možda da osjeti da ja njem sam tu na usluzi, da mu ja izmetim. Tako ispadne. On je tu gazda, a ja mu izmetim oko njega tu titra. Da tako ispadne. Ali to samo privid. On je sveza. On je pored toga sveza. I on nije svjestan uopšte zašto ja njega tako cimarim mi donosim u sve da jede i da pije. Zato što ja dobro znam da je to već dreva. I da će možda doći jednog dana trenutak kad će ja reći dosta i sad hoću suđu čimam. Smatrate? <laughs> E to je ta hajvanska sloboda koju su traguci dali ljudima. Evo ti jedi i pi. Šta god hoćeš i halal i haram, nemoj gledat. Najbi se dobro i evo ti malo se zabavlja. Da ne bi osjetio ovu stegu na vratu. Da ne osjetiš da ćeš vezan. Da ne osjetiš da smo se porobili. I da se ne bi slučajno ti sjetio zašto te mi pripremamo. Da se ne sjetiš što ti stala dajemo mito i stala ti tako? Da ne primijetiš taj ambijent robstva i robije svoje. A vallaha i današnje robstvo ljudi prema njihovim tagucima, kad se dobro sagleda, je veće i opasnije od robstva robova u srednje vijeku. I stoljećima srednje vijeku. Jer ona je bio svjestan, on je rob. Pa tako? svjestan grob, I moj mogućnost da se potkupi, da radi za svog gazdu i imao je određena prava. A ovaj nema osnovno ljudsko pravo, nema pravo na da izabere ispravno čistu vjetu. Da se spasi na dunjaluku od Allahove srđbe i kazne Allahove na ahiretu, nema pravo na to. Allahu akbar. Pazite, oduzeti ti to pravo poduzimati. Nema pravo da razmišlja. Nego ta guti od njega traže njegovo srce. Šta oni traže od nas? Da mi svoja srca njima ovako stavimo, ovako. I svoje mozgove i umove da im ovako potvorimo i da kažemo, gdje sad upište ovdje, upasujte šta god je vama volja. I da mi svaki dan ujutru kad ustane, u prvo njih pitamo, molimo vas, i diktirajte nam danas kako ćemo razmišljati. I da molim vas, i diktirajte nam danas kakav će naš ukus danas biti u pogledu odjevanja čak i lične ishrane. I to moraš njih da pitaš kako ćeš ti da urediš svoj sop. Ako malo počneš razmišljati i drzneš se da izidješ iz tog koloseka koji je od njihove strane zatrpana, teško. Prvo teško tebe, prvi tvoji ukućan. Pozad komcija, a onda Boga mi bio da ne od onih sa, znaš, što slobodu ovdje uspostave i reći pod navodnim znacima, odnosno prave taj najveći nered. Razumijete, brate? Pogledajte koji, do koje mjere su ljude porodili. Nije to ropstvo u lancima nego su srca i umove ljudima uzeli. I tu pišu i rade što hoće. Toliko su se, toliko su i se ljudi kako se Nema pravo niko slobodno da odabere istinu. Ne. Odmah si dođi vam. Odmah te zapišu. Stavite tamo biljenje. A, zvijezdicu stavio. Žutu. Gdje god se ti pomakneš, ovo je onaj obilježen. Šta je to problem s tobom? Ti neki kriminalac, šta je? Nije nego, ne slušaš njih i ne, inform, ne informišeš te od njih, nego čitaš Allahovu knjigu. Pa te Allah o njima obavijestio, pa ti onda gledaš na njih malo drugačije sa veliki nepovjerenje, odnosno ne veri se A, to je problem. E, to su vam tazili. To su vam tazili. A oni koji danas pokušavaju da Allahu subhanahu wa ta'ala ljudima vjeru predstave u velikoj mjeri griješi, na razne načine. I ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da mi ne budemo odmah nego da Allahovu vjeru predoćimo onakva, onakvu kako ona je. Kakve greške se događaju? Događa se da kad posmatraš davetske pokrete koji se pojavili u zadnje vrijeme u čitavom arapskom svijetu, islamskom, muslimanskom svijetu, to su bili pokreti revolucionarni pokreti, je li tako? pokreći koji su htjeli napraviti bunu, prevrati, državne prevrate. Je li tako? To je greška, braće. Zašto je greška? Zato što su ti ljudi u stvari na brzinu htjeli da začinu na... Nisu imali sabora da se žrtvuju za Allahu vjeru, nego su odmah htjeli plodove. Odmah da uživaju u Allahove blagodati. A Allah tako ne da. Ne možeš ti, Allah subhanahu wa neće da to si iskreni. Ne možeš ti uzjehat na Allahu vjeru, pa preko nje dostići. Ha? Da budeš ministar, predsjednik, da vlada svijetu. Hoće li se Allah pustiti tako? Neće. Neće preko Allahove vjere da ti domogneš moći. Političke, ekonomske, vojne moći. Neće to Allah pustiti. Ako to bude cilj, bit će se ovako kako je bilo sa tim, jel tako, pokretilo? Kako se završilo? Sve su propalo. I šta je drugi put isto od trampokica? Uklapanje. Lagano uklapanje, jel tako, i utapanje. A? Uđemo u političke partije, kad se mi nešto i kamo, vamo, šta? opet hoćeš pod plaćom islama, ali da taj islam pomiriš sa kufrom, pa opet nekak da se povučeš kraj nevjernika i sa njima, pa da opet ti začebiš. Opet cilj šta? Dunjavu. Kad će ja hirat? Gdje je žemnec tu? Gdje je Allah stana od tana tu? Njegovo lice, njegovo zadovoljstvo. Zašto nisu očite stvari? Zato molim Allah spana tada da nas spasi i jedno i drugo nego puta, nego da nas uputi trajem putem. Sa srpljivim radom. Istinskom davom. Da ljudima obznanimo što suštinu onoga čemu pozivamo otvoreno. Pa onda nek ko ima petlju, nek se prihvaći ovoga, nek ponese, u ima Allah stano tada. I nije nas briga dok li ćemo stići. Mi ne idemo na prevrate i na bune. I na fesar. Ako ti je cilj atirat, onda si zadovoljan. Čim se oma uslučio, ti si postiti. Stvar je svoj cilj. Bez obzira što te ljudi sad omalovažavaju, bez obzira što nisi ministar, što si miskin, što ću, ali ne, ti si se oslobodio ovdje. Ti si doživio ovu slobodu koju će Allah daje svojim šarijatom. Zamislite. Zar je ne osjećaš? Ovdje je osjećaš. Allah te oslobodio. Počastio te. Da ove jarmove kod drugi ljudi što nose, ne nosiš ti što skino. Nećeš da nosiš to. Nisi tome pokorio. Ne strahuješ od ovoga i od ovoga. Hoćeš li biti pokoran Allahu ili kome ćeš biti pokoran? Nego slijediš kako je Allah propisao. يا أيها النبي اتق الله ولا تطيع الكافرين والمنافقين او الله فصلني سبيربيسيك الله سبويك نمو يصير الكافر المنافق إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك واستغرنا بروفيس الله ولا تطع منهم آثما أو كفورا إنما يجد سيدي اسمي نكة فاسكة بسيطة كافرة Nego Allahu pokoru. Njemu se pokoru. Pa tako kako se oni svi bore da ne bude Allahove vjere kako se mi svi trebamo da borimo da bude Allahove vjere. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Borite se svi protiv mušlika, što se svi oni bore Va'alamu anna Allah ma'al mutaqin. I znajte da je Allah sa mutaqinima. Znači, to je samo da budeš od mutaqina. Čim to budeš ti su? Pa i ovaj ajed prije, ja je ledina amenom kate vod ledina jer uvek u minal kupar, bojte se proti oni vjen nevjeni kako što se do vas isto se završava. Va'alamu anna Allahe ma'al mutaqin. Da što se svi ovi ajeti vas to završavaju? Zato što mnogi takozvani doktori ili će uskoro biti doktori misle da će Allah biti sa njima ako se oni sakriju u ovaj narod. Pa i ne prijatelji islama ne prepoznaju. Znači, tako Allah spravi. A Allah ih podučava, ej, ako ti budeš zadamu, onda Allah je nad mutafina. Ti budeš od mutafina, Allah je s tobom. Dakle, imamo ovdje pojavu da ljudi, ja sam odulio, ali vi morate još malo sad do sebe. Ako neko pođe na vrate, jes ga vrate. Imam jednu važnu stvar da vam kažem, još da mogu. Znači, imamo tu strapoticu da mnogi ljudi pokušavaju da preko raznih povoljnosti koje vide u šerijatu, ostvare neki, da tako kažem, e, da preko toga ljude pozivaju u vjeru i onda opet ljudi imaju pogrešan mir. I ne prihvataju se Allahove vjere radi vjere, nego radi povoljnosti koje će biti. A mi se ne prihvatamo šarijata zato što će nam biti bolje, imat ćemo puno više da jedemo, da pijemo, manje obaveza i manje poreza. Nije. Radi ubudijeta Allahu subhanahu wa ta'ala i bladete Allah subhanahu wa ta'ala. Šta rade ovi koji imaju ovu, ovu viziju pogrešnosti? Oni pokušavaju da uspostavljaju vjeru u pojedinačnim segmentima sam. I sve što bude na kraju zabluda i las. Pa ćeš vidjeti one koji su čista u reklamu i, i pokret napravili, hajmo islamske banke. A, bankarstvo bez kamate. I šta onda na kraju? Na kraju sve to propane i bude to banka koja najviše kamata uzima samo se drugačije zove. Zove se fajda, ali tako? Ne zove se kamata, riba, nego savaj. Fajda se zove. Zašto, braće? Ne može, ne može sistem islamski fun funkcionisati djelimućnosti neće muslimani osjetiti bereket zekijata dok kamata sasvim ne bude zabranjena. Jer zekijat je suprotan kamat. Zekijat rastura i metak iz ruku pojedinaca naširi. A kamata skuplja i stavlja ljude u počinjen porozaj, porogavaj. A zekijat ih oslobađa i pomaže. Pa može proraditi, da tako kažemo, zekat i profunkcionišat ako većina ljudi ide ne uzima kamat. Ne može se to osjetiti. Ja sam čuo da je bila rasprava na raznim ekonomskim fakultetima, potužili i tako dalje, da ljudi, ekonomisti, negiraju da može funkcionisati to tako. Da može zekat se funkcionisati. Zašto oni to negiraju? Negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovu mudrost. Zašto? Zato što i gume izvida da bi u tom slučaju, kad bi radio zekat, kamata bila zabranjena i stopirana. Razumite? To je nešto pojedinačno. Napravit ćemo islamsku banku i takozvanu malom muslimansku školu. A, zašto kažem ovo? Zato što sa neće pustiti da to bude islamska škola, tako? Mora 70% njihovog programu. Šta je to? To je samo da napravimo, sam sebe da zavaramo, da napravimo sebi ambijent, da eto, ko, ipak smo mi nešto one ostvarili svoj islam nekada, jel tako? Nije. Ova vjera funkcionuje kompletno. Kad se naredi zekat mora biti zabranjena kamama, Tako? Kad se naredi zekat i kad se uzima džizija, onda nema porijed. Kad se zabrani krađa i pronevjera, do tako? Onda su uspostavljeni šerijatski propisi za ono jako prekrišu. I onda kad se uspostavi sigurnost na imovinu, onda nema osiguravajućih kuća. Sada, znači sve je uzajavno povezano i sve zajedno se sve. I zato nam Allah na sada naređuje šta? Ja i hodan je naravno nuduhu ruki širmi kefe. O vjernici uđite u Allah u vjeru potpuno. I samo tako potpuno. Ali tako je to onda potpuna blagodat kojom se Allah smana tada fali i ponosi da je potpuno je ljudima. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي danas sam vjeru završio i svoju blagodat prema vama u upotpunio. Ova vjera je Allahova potpuna blagodat. Pa zašto ja i ti mislimo da se zadovoljimo sa nepotpunom blagodat? Što mi hoćemo samo malo te blagodat, dvije. A i taj dio sam ne može da bude blagodat No tako dok ne prihvatimo vjeru u cijelini u potpunosti. Ja se nadam da ste uz Allahu pomoć kako da pomoć. Poruka je učite Allahu šrije, učite Allahu je to s posebnim osvrtom da je to propisao Allah mudri i uzvišen. A gledajte na tagutske propise posebnim odnosom da su to najveća otvar i najveće budale i glupace kakvim I najveći pokvarenja. Pa su se onda osjetiti džennet na Dunjalu prije nego ga osjetite na Ahiru. Kao što kaže šeikul Islavim, džennet nećete ni osjetiti ni na ahiretu džene, tako ga ne budete osjetiti na dunjalu. Tu slad, što je Allah učinio muslimanom, što ti nisi neki glupak i neki izmanipulitani samo bezuin, da tako, da tako kažem, nisi, nisi dozvolio, te Allah te upustio, evo ti razborite. Ali ovi ljudi oko nas su miskini, izmanipulisani. Kad pa se jedan od državnih službenika pobunio, kad sam ja rekao da su oni iz izmanipulisani, govorili smo nešto, raspravljali o školstvu, pa kaže, a što, kako to sam spriječio, prihvatio, a pa vi kao, vama se ne sviđa. Šta ste tu vi? Pa vi ste iz izmanipulisani. Zapravo, on sam nije izmanipulisan. Većina njih su plaćeni a ostali su od strane ovih plaćenika iz manipulisanja. Za mi je tako. I znajte da će mnogi proti ove istine ustati. Zato što kad ova istina dođe na snagu, neće biti ministarstva za sport i nekulturu. Razum. Nego svi otike. Tako? Zato neće biti bez postočarenja neće biti dozvoljeno da se ljudima i neta kuzima na glupost i budalastinu. Neće biti dozvoljeno. Zato molite Allah subhanahu wa ta'ala i razmišljate i trudite se da nam otvori pute. Da nam otvori pute ka ovoj Allahu subhanahu wa ta'ala slobodi. I kao što je rekao jedan od ashaba, mi smo poslani da ljude iz robstva ljudima izvodimo u robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. A robstvo Allahu subhanahu wa ta'ala to je prostranstvo afireta. O tako. A robstvo ta gutina je tiskova dunja, dunja avuka. I pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ta gutina. Da oni, vele dine kefaru, evlijarohim u tavutu yukhrijunahum min an-nuri Oni koji ne vjeruju njihovi zaštitnici su njihovi tagovi. Oni ih svjetla uvode u tmine. Pa koja zahvalnost taguta prema svojim podanicima? I njihova zahvalnost, evo, kroz sve ove, ja sam spomenuo samo nekoliko propisa. Kroz svaki propis ćeš vidjeti da taguti ljude Znači, u znak zahvalnosti, njihove odanosti i počinjenosti tim tagutima, što oni njima rade, izrađuju i samo ih još dublje u smjene gure. A Allahu ali u ladina aman. Prihrižuhom milan bulumati ila nur. Allah je zaštitni kredit. On ih izvodi iz smjena na jedno svijetlo. Smjena su mnogo rodi. Na svoj jedno jedinstveno svijetlo. Zato kažem, molite Allaha se ono tala i dovite i razum se. Ne bi nam Allah otvorio puta? Wallahi, sjećam se, godinama unazad, sjećam se, da nismo mogli ovako uopšte razmišljati. Nismo znali puta. Nismo mogli, nismo imali nikakve šanse da blizu nešto ovome razmišljamo mi smo mogli ni na kraj pomisliti da nešto od ovih viđenja dokući. Pa je Allah otvori. A šta mislite koliko još poslije ovoga Allah je moćan da nam otvori. Borite se. Allahu na sebi. Allahu i bade čini. Allahu se približite. Ne bi Allah tu svjetlost povećao. A iman se povećava. Što bude veći iman, sve će i svjetlost veća što je svjetlost veća, sve se bolje vidi. Znači, Molite Allah od njegove svjetlosti. Allah se približava. Borite se da naše duše budu u duša koji teži aršu. Koji teži aršu. Koji teži Allahu. Blizine Allahu. Pa će Allah u tebe koristiti. Allah nama sigurno želi dobro. A mi moramo želi dobro se ovo stano tjela dati, da tu bude istinski zidat. Allah vas pomoli. Volim Allah stano tjela da nas nagradi najljepšu nagradu. Volim Allah stano tjela da nas potiči što Molim Allah stano tjela da vas nagradi za vaše sve uvijek Molim Allah stano tjela da nikog ne ostavi na ovom skupu da mu grijehe ne oprosti, smo se ne sekretu. Molim Allah nas manu tjela, da nas u djemne se uvede. Molim Allah nas manu tjela, da nas svima podaje teos. Molim Allah nas manu tjela, da nas počasti, da budemo uz borace za Allahu din. Da budemo Allahove vjeri. Radi njegovu lice. Amin i radi onoga što je kod njega od blagodati koje on obećava svojim iskrenim robojima, dobrim ljudima, svojim poslanicima i šehidima. Molim Allah Subhanahu wa da pomogne našim braćom zajedno koji se učinu. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da pomogne našem braćom zajedno koji se učinu na glavu spustu. Molim Allah Subhanahu wa da ubrza se u tom pobjedi. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ubrza se u tom Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ubrza se u tom pobjedi. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da ubrza se u a nakon ovih bitaka i ove pobjede koja je blizu, da mislite koju će poslije mušiti teater i biti pa da im bude ovo, nazve Ahzab, da im bude ovo bitka poslije koje nikad više neće napadati, nego će biti napada da im bude ovo, da im bude ovo, da im bude ovo, da im bude da nam podari razvoj da nam podari razvoj u osobnim trenutima. Ono je Allah da nam podari smir i nutnost i razvoj u osobnim trenutima. Da nam Allah stano podari da istinu govorimo i radimo u najtežim situacijama. Molim Allah stano tjela da nas utvrdi. Molim Allah stano tjela da nas utvrdi da nam podari snage, razuma i razvojitosti. Da nam podari svog znanja, izma, da nam on poduči, da nam pokaže kako trebamo i šta trebamo da radimo. I kako treba da se ovdje radimo. Volimo da nas manu tjela kod ovih zadnja هو باش مسجد النصر ميعاد الجنود النصر ميعاد الجنود فالنصر ميعاد الجنود فالنصر معاد الجنود والموت نبراس الخلود طال المنام على الأنام فأين زمجرة الأسد واستحكر الضغم الفساد ونحن في ذل العبد طال المنام على الأنام فأين زمجرة الأسد واستحكر الضغم الفساد ونحن في ذل العبيد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع عين القيد أو قبر العبيد والتقدمين الجند مقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قبر العبيد ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي يا دعوتي